Abafilipi esura eh, ya kana Arwekyo bange abagonzi bwabange nembagiyo rushusho byera byange mararukinga rwange mugumemo timujwangaine no mukama Evodia na sintike nimbatagiza bashoboke rwangane arwo mukama Naibwe mtayiwa sigu Ninkushaboju nabakazaba arwenshonga tukachwazi kanirevu angeri nibashoboke rwangana. Tuliyamona Clemence nabakozi batayi bangaba ndi abama baragabo gandi kiro mukitabo kyo burora. Mushemerwa butosha mujwanga ine na mukama. Obwego meseza bwanyu bumanyiko mbantu bona. Omukama yaija kuija. Ekintu kyona kyona kitabali ya moyo. ekiriyo muri buli kantu mumanyeserwange byetago byanyu nimushomenshara nimutaka mara nimusima emirembe ya ruwange eshago kushobokerwa kwona erinde mitima yanyu nebitekerezo byanyu mwemire na Yesu Kristo ekenzi ndo barumnabang kyona kyonekira bakirikya mazima kirikya kitinwa kiryo muiteka kitaina kamogo kiri kirungi nikigonzibwa karabali ya kirungi kyona kyona karabali ya kisaine kusimu ebi mubeni byo mutekereza ebyo mwanyegeireo ebyo mwairwe ebyo mwampulireo nebyo mwamboineo mubeni byo mukora marao ruwanga wemirembe arasingiro muri omukujwanga nakwange no mukama na Nishemerwa muno kubona uko mwale mwamu kashuba mukamfao kyonka mbale mutaye na bushango ekyo tindi kukigambisibwa bubura bulirwa nobonanke wo kusanirwa omumibere yona yona yona kashangwa ndi okugayiwani nkumanya nokugira bingi muno ni nkumanya Omulibulika ntu no mungelizona nkega kalyoko kwiguta no kulumwenjara kugira bintu bingi no kusigara busha ninshobora kukora buli kantu Kristo anyamiremu marani wantu ngamani kyonka mukakora kunshasiro munakuzanga maranywe ba Filipi nwenene ni mumanyoko na nabandize kubarangire vangeri urona rugire Makedonia ko yamfireo ndikagira kyona bona anga kubura abulirwa sananywenywenka ninywe mwanjunira na nguno arondi tesalonika mukeyongera ku ntwekero bujuni tikugirote ni mpiga kama mpa bintu shana ninyitaniro kubona ni mugoshoka emperwangi boine yona tindi kwetaga bishagireo ebigemuro ebyo mutwekire epafrodito nibimara muntu ekeire kiongo kyo mugaju ekitambe kyo ruwangali kwenda marekiri kumushemerera kandi ruwanga wange arabatunga bulikimo ekyo muri kwetaga kuondera bungi bwaitungali elyekitinwa mwemire na Yesu Kristo ruwanga waitumara isheitwe abwe kitinwa eira ineira amina mushure buli mu Kristo muri Yesu Kristo nabege sibabo tuliamo ni baba Keisa abakristo boona ni baba Keisa okukira wabo mutungo gwa Kaisa omukama wetu Yesu Kristo aikara abagirire kisha inyoya